Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սուդեյում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Եվ հավը կտուցով հողը փորփրում ուտելու բաներ փնտրում։ Անմիջապես ասֆալտապատ խճուղու մոտ մոլորվածի տպավորություն չեր թողնում։ Այնքան էր տարված իր գործով, որ հպանցիկ հայացք անգամ չեր նետում անցնող ու դարձող մեքենաներին։ Աչքը մեքենաներին էր սովոր, ականջը դրանց աղմուկին։ Հավը, որ այդքան ինքնավստահ էր, չնայած թևավոր է, երկնքից հոչեր իջել։ Քիչ վերև 20-ից 30 մետրի վրա տներ էին երևում տներից էր իջել։ Կարմրակուճ մտնելու համար սակայն հադրուտ տանող ճանապարով քիչել պիտի առաջ շարժվես ու թեքվես ձախ։ Փոքր գյուղ է, բայց տները ցիրուցան։ Դրանց մի ծայրը խճողու մոտ է, մյուս ծայրը հերու բլրի ստորոտում։ Տեղանքն էլ ձորով կտրտված։ Առավոտ էր։ Գյուղապետարանում դեռ մարդ չկար։ Հարևանությամբ գտնվող տան բաց նախասրահում փայտի վառարանից ծուխ էր բարձրանում։ Դուռը թակեցինք։ Տանդիրուշ դեմքին լայն մի ժպիտ գծագրվեց։ Գիտեմ, որ հադրութի շրջանի բնակիչներն առանձնանում են հյուրի հանդեպ իրենց բարեհամբույր, սիրալիր վերաբերմունքով։ Միևնույն է, դա շատ ավելին էր, քան անծանոթ հյուրին դիմավորելը։ Ասկարն եմ Օհանյան, Շրջանային թերթի տպարանում էի աշխատում եւ գործի բերումով Ստեփանակերտում լինում էի, ասաց. Մտաբերեցի, ով կենթադրեր, որ տարիներ անց օգոստոսյան մի տոթոր կարմրակուճում պատահական մի դուր կծեծեի եւ կբացեր ոչ պատահական, այլ այդ գյուղում իմ միակ ճանաչ մարդը։ Հիմա յուղին դառնանք։ Գյուղի վերևում կիրճ կա, քարերը կարմիր գույնի։ Ասում են, որ կարմիր եւ կիրճ բարերի բաղադրումից է հենց առաջացել բնակավայրի կարմրակուչ, այսինքն կարմիր կիրճ անվանումը։ Գյուղի շատ տների տանիքներ ծածկված են կղմինդրով, որ պատրաստում էին տեղի կավագործ վարպետները։ 1921 թվականին Կարմրագուճն ուներ 600 բնակիչ, հայրենական մեծ պատերազմից առաջ 1000։ Ռազմի դաշտ մեկնածներից 60-ը չի վերադարձել։ Պատերազմից հետո շատերն են թողել հայրենի տունը եւ լավ կյանք փնտրել Բաքվում, Միջին Ասիայում։ Այսօր Կարմրագուճում 147 մարդ է ապրում։ Նույնքան բնակիչ կար եւ մինչեւ ազատամարտը։ Լույս վառվում է 38 տներում։ Հրետակոծությունից գյուղը քիչ է վնասվել։ Տվել է 8 զոհ։ Մեծ հայրենականում նահատակվածների հիշատակին կառուցված արցանի հարևանությամբ մի կոթողել է ավելացել՝ ի հավերժացուման մերորյա հերոսների հիշատակի։ Շրջկենտրոնից մոտ լինելը ավտոյով 5 րոպեում հասնում ես հնարավորություն է տալիս կարմրակուճցում աշխատելու հադրութում։ Այնուամենայնիվ վերջին տարիներին 7 երիտասարդ թողել է գյուղը հեռացել Արցախից։ Համայնքի ղեկավար Անգել Պետրոսյանը փոքր գյուղի համար դա մեծ թիվ է համարում մնացել են նրանք, ովքեն էլ ստեղից գնացող չին ներ։ Համոզված։ Հա, 100%։ Իսկ նրանք ժամանակավոր աշխատանքի են գնացել։ Մի մասը երևի վերադառնան։ 3 հոգի երևի վերադառնան, մնացածը մնալու են Ռուսաստանում ապրում։ Նրանց ձեր կարծիքով ինչն է ստիպել թողնել գյուղը։ Ասում եք շրջենտրոնից մոտիկ է աշխատանք ունեն։ Աշխատանք ունեն շրջենտրոնից մոտիկ է, բայց երևի իրենց թվում է թե ավելի լավ կյանք, ավելի մեծ հնարավորություն կա այնտեղ որ գնացին, ինձ այդպես է թվում։ 2015 թվականը հացահատիկայինների համար բարենպաստ տարի էր։ Կարմրակոճում սակայն ստացված բերքից գող չեն։ Սովորաբար այստեղ մինչև 80 հեկտար հացահատիկ են ցանում։ 2015 թվականի բերքի տակ ցանել են 40 հեկտար, որից 8 հեկտարը ծորեն էր, մնացածը գարի։ Գարու միջին բերքատվությունը կազմել է հեկտարից 15 ցենտներ, իսկ ծորենի արտն ամբողջությամբ վառվել է։ Ընդհանրապես ամառը հրդեհաշատ էր, ինչին մեծապես նպաստել է օթի բարձր ջերմաստիճանը։ Մենք տեսանք, շրջակայքի անտառները դեռ ծխում էին պետպահուստի ֆոնդից եք ցանում։ Իսկ մեր տարածքներն այստեղ հողագործությամբ զբաղվելը անհնարին է։ Մենք հողեր չունենք տենց որ զբաղվի։ Քար, ավազ, Երաշտի պատճառով ծառերն էլ քիչ բերք են տվել։ Ասկարը համեմատության համար իր օրինակը բերեց։ Անցած տարի 120 լիտր թթի օղի էր թորել, այս տարի 6 լիտր։ Հունվարի 1-ի դրությամբ գյուղում հաշվարված էր 155 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն։ Գրեթե ամեն մի ընտանիք կով ունի։ Խոշոր եղջերավորների գլխականակի մեծ մասը պատկանում է 3 մենատնտեսների։ Մանր եղջերավոր անասունների գլխականակը շատ քիչ է։ Այս չկա, 35 ոչխար է, բոլորն էլ մի տնտեսությունում։ Արոտավայրեր չկան։ Պահող չկա։ Մանները պահելու համար անպայման պիտի նախիրը պահող լինի, բայց քանի որ այդ գործով զբաղվող չկա, պահում է մի հոգի, այդ 35 գլուխնիկն է տանում պահում ու բերում։ Խոշորը հերթով են պահում թե նախրաբան կա։ Չէ, ոչ նախրաբան կա, ոչ էլ հերթով։ Մի մասը բաց են թողնում, իսկ կա 3 հատ ֆերմա, հիմնական է 70-երի ֆերմային է։ Իրանք պահողել ունեն, խնամողել ունեն։ Կարողանում են իրացնել գաթը։ Միսը գաթ չեմ կարող ասել, գաթը ռեալիզացիան հնարավոր չէ։ Հիմնականում բայց մի սա հա։ Իսկ ինչ են անում կաթը, եթե չեն կարողանում երացնել։ Ռեալիզացիա այդտեղ չկա։ Ստեփանակերտը հերուա հադրտը բավարարված է ստացվում է, որ անասուն պահում են միայն մսի արտադրության համար։ Թեկուզ եւ միայն մսի արտադրության համար շահույթ բերում են։ Ողքն են, միսն էլ է դժվար, իրացնելը։ Հադրտում եթե միսկա բավարարված է, ուրեմն այդ մարդը պիտի մտածեն միս տեղափոխեն Ստեփանակերտ։ Բայց դեղից գալիս են, Ստեփանակերտցոնա գալիս են, ստեղ գնումներ են անում։ Այդ դեպքում ստեղ իրանք որոշում են միասին մի քանի հոգի ֆերմայի տերերը։ Որոշում են ինչքան անասուն ունեն վաճառելու ու միանգամից մեքենան Ստեփանակերտից գալիս է ու տանում է հետապան։ Եթե կաթը չեն կարողանում իրացնել, կամ վերամշակել չի ազդում, որ անասնագլխականակը պակասեցնեն, նվազեցնեն։ Նվազեցնում են։ Նոյարի 1-ին 150 գլուխ անասուն կար, հիմի 120-ն էլ չկա։ Գյուղում խմելու ջուր կա, որ օգտագործում են նաև ռոռոկման նպատակով, սակայն ջրամբար չունեն, չեն կարողանում կուտակել։ Ներքին ջրացանցն էլ մաշված է։ Մեկի բակը ջուրը գնում է գիշեր ցերեկ մեծ քանակությամբ, այ մեկն է ջուր չունի։ Ներքին ջրացանցը քայքայված է, ներքին ջրանցած ես չեմ հիշում, որ երևին 50-60 տարի առաջ թե փոխել են էտա։ Հարցը բարձրացրել են շատ անգամ ու վերջին անգամ երկրի վարչապետը խոսք է տվել, որ այդ հարցը պիտի լուծվի, ասիկա պետք է ջրամբար կառուցի ջուրը պետք է կուտակվի, ժողովրդին հավասար բաժանվի, ներքին ջրացանցը պետք է փոխվի, խոստացել։ Գյուղը գազիֆիկացված չէ Տները ջերուցում են վառելափայտով։ Խոհանոցում հարմարության համար օգտագործում են բալոնով հեղուկ գազ։ Հետաքրքրվեցինք եւ գյուղամիջան ճանապարհների վիճակով։ Գյուղամիջան ճանապարհների վիճակը հիմի լավ է։ Ուզում եմ ասել անմղթար է, ուրեմն տեսեք ինչքան վատ է եղել, որ հիմի լավ է։ Ընդհանրապես ավտո չէր գալիս գյուղի մեջ։ Մենք ենք սարքել շաբաթօրյակի միջոցով ճանապարհը։ Գյուղից ներքև տարածքում պատեք դրել ճանապարհը բացելու համար։ Մնացածներ օգնությամբ ժողովրդի միջոցով սարքել։ Կարմրակուճում գործում է Թաղասերի դպրոցի մասնաճյուղը։ Դպրոցական շենքը կառուցվել էր 30-ական թվականներին շփաթորյակների միջոցով։ Պահպանության ուշադրություն չեն դարձրել եւ տանիքը քանդվել է։ Հարկադրված 2007 թվականից պարապմունքներն անցկացնում են գյուղապետարանի շենքում։ Մենք ստացվում է այնպես, մենք ոչ գյուղապետարան ունենք, ոչ դպրոց չենք ունենք, որտեղ գյուղապետարանը հիմի ակումբման մի մասը գյուղապետարան եք դարձրել, իսկ դպրոցում հասկանալի է, որ շենքը որ գյուղապետարանի համար են, դե որպես դպրոց շենք օգտագործելը անհնարին է։ Անցած ուսումնական տարում դպրոցում սովորում էր 9 աշակերտ, այս ուսումնականում 12։ Դպրոց ընդունվել է 3 առաջին դասարանցի։ Շենքային պայմանների պատճառով երկու երեխայի ծնողները առաջին դասարան են տարել Հադրութում։ Նրանցից բացի Հադրութում սովորում է դպրոցական տարիքի եւս 3 երեխա։ Եթե դուպրոցի շենք կառուցվի, գոնե տարական, արդեն մենք կունենանք գյուղապետարան։ Ակումբի շենքի տանիքը այս տարի է փոխել։ Տանիքը նորը համայնքի միջոցներով է փոխել։ Չէ, օգնության, պետական օգնության միջոցով տանիք փոխել է, բայց փոխել է մեր ուժերով, այսինքն քաս ուժը մերն է։ Նկամած կամած մեջին էլ կսարքեի կդառնա նորմալ շենք։ Իսկ ակումբը ձևական է գործում թե միջոցառումներ կազմակերպվում են։ Տոնական օրերին, տոնական օրերին միջոցառումներ կազմակերպվում է յուղի դպրոցականների ուժերով։ 15 տարի առաջ համայնքի ուժերով սկսել են հանդիսությունների տան շինարարությունը, որն այդպես էլ անավարտ է մնացել։ Պատերն են դրված ու տանիքը ծածկված։ Գյուղի եկեղեցին, որ խորհրդային տարիներին վերածվել էր ակումբի, ապա էլեկտրաաղացի, անցած տարի վերանորոգվել է։ Հովանավորը արմատներով կարմրակուճից է, Կարեն Ալավերդովը, որն ապրում է Դաղստանում։ Նրա պապն այս եկեղեցում է գնքվել։ Հովանավորն ու իշխանությունը խոստացել են միջոցներ գտնել նաև եկեղեցու շրջակայքի բարեկարգման համար։ Այստեղ հոգևոր արարողություններ չեն կատարվում։ Գյուացիներն են մոնվարում, աղոթում։ Մարդկանցից շատ ծիծեռնակներն են ելում ու տանում։ Գյուղը միշտ կան պատմական հուշարձաններ կա, գյուղապետանի ուշադրության կենտրոնում պիտի։ Էլի հուշարձաններ կա։ Ներկայում սրբավայր կա, գյուղից դեպի հադրու ճանապարհի վրա սրբավայր կա։ Ինչպես է կոչվում անվանում։ Խմախաչ, Խրմերի խաչ։ Հիթանոսական ժամանակներից երևի։ Երևի ժամանակներից մնացած են։ Հին աղբյուր կա, գյուղից վերև մեղր աղբյուր է կոչվում, նորեկ վերանորոգել այդ աղբյուրը։ Քիչ ներքև աղբյուրկած համակած։ Աղբյուրը մեկ անցյալ տարի բացել է մակրելու համար։ Անցյալ տարի ընդհանրապես գյուղում ջուր չի եղել, գիտեք ինչ տարի է եղել անցյալ տարի։ Անցյալ տարի բացել է ամբարի տեղը իմանալու համար, որովհետև այդ աղբյուրը չգիտեմ որ թվականից բացված չկա, ոչ մեկը չի հիշում որտեղ է դրա ամբարը։ Բացել եք, տեսել եք ամբարը հենց տեղումն է, որտեղ աղբյուրը կա, բայց ջրի պակասությունն Ջուրը տարեստարի պակասում է։ Նախկինում գյուղացիները գյուղից դուրս բանջարանոցներ էին մշակում։ Հիմա բավարարվում են տնամերձ հողակտորներով, քանի որ բանջարանոցների եւ տեղն է հեռու, եւ ինչպես ասվեց, ջուրն է պակասել։ Պոմիդորն այստեղ նոր օգոստոսին հասունանում է, մինչև այդ կարմրակուճ ցինել քաղաքացու պես բանջարեղեն է գնում։ Կարմրակուճում բազմազավակ 3 ընտանիք կա։ 2-ում 4-ական երեխա է մեծանում, 1-ում 5 հինգ երեխատեր ընտանիքի համար, որ սեփական անկյուն չուներ, անցած տարի պետության կողմից գյուղում տուն է գնվել։ Գյուղում դատարկ տներ շատ կան։ Շատ։ Ներկայությամբ շատ։ Քանի տուն կլին մոտավորապես։ 8 տուն կա դատարկ։ Կան տներ, որ տերերը գտնում են օրինակ Երևանում նա գալիս գնում է վարձով տալիս են մեջներում մնող կա այդ տներին։ Նոր կազմվող ընտանիքները բնակարանային հարցը ինչպես է վճռվում։ Նոր կազմավորող ընտանիքների խնդրեմ մենակ բնակարանի հարցն է։ Բնակարան չկա։ Նոր ծրագիր կա, որ օգնություն են։ Բայց դա պիտի արդեն առնվազը կիսակառույց լինի։ Միտում կա, որ կառուցել է իր ուժերով, տանիք ծածկել է, մնացել է մեջի աշխատանքը։ Այսինքն այդ մարդուն լրիվ հասնում է այդ օգնությունը, դիմել է գնացել է Ստեփանակերտ, արդեն դեղ ինչ որ փաստաթղթեր, ինչ որ պետքա հավաքում է։ Եվ դա կաջակցի իհարկե այսօր շատ դժվար է սեփական ուժերով տուն կառուցել, որ գոնե իրենք սկսեն հետագայում անհատույց տրամադրվող օգնությունից օգտվելու համար։ Ծրագիրը ինստումենտը որպես խթան, որ ասեք սկսեն կառուցել, շատ դժվար։ Ինստումենտը եթե մարդ ֆունդամենտը դնի, պատերը շարի ու տանիք ծածկի, մի կերպ կանի, մեջը գործնելու բրծնի։ Այս հա։ փողը պետք է որ հենց սկզբից այդքան անվեր։ Ճիշտ համարում եք, որ հենց իրենց այն գլխից գումար տրվի, մարդիկ գումար ունենան գործը սկսելու համար։ Գործը սկսելու համար գումար ունենան, ասում են կարող է այդ գումարը շողտագործեն նպատակային, ու դրա համար պետք է լինի վերահսկողություն։ Ես չեմ ասում գումարը միանգամից 3 միլիոն տան իրեն, երբ 1000 տան ասենք ֆունդամենտը կպրծնես, կգաս պատերի համար փողոք վերցնես կամ կնասես ինչի համար փողոք վերցնես։ Կամաց կամաց ֆինանսավոր են այնքան, որ այդ մարդը իր գործը պրծնի։ Այդ 3 միլիոնը ծախսի։ Այսինքն դժվարը սկսելն է։ Քանի ծախսես մնացածն է կամաց կամաց անելու։ Կարմրակոչում պարենամթերքների երկու խանութ կա։ Մեծամասամբ պարտքով են ապրանք վերցնում։ Այստեղ կատակում են. ավելի լավ է պարտքերի տետրը ձեր գցել, քան խանութը կողոպտել։ Չի կարող չհետաքրքրվել, թե ասկարենք ինչպես են ապրում։ Յուլա գնալ է, եղավ պատասխանը։ Ասկարի կինը Իրան համայնքապետարանի հաշվապահն է։ Նրանց ворթիներից մեկն աշխատում է շրջանային զինկոմիսարիատում, մյուսը ծառայում պաշտպանության բանակում։ Վերջինս տանգերի Սամարիա չի տեսնում։ Ամսվա մեջ 1 օր է ծնողներին տեսության գալիս։ Շրվելը ապրում ենք։ Ինչավը կզբաղ։ Մեր բուստանը ապրանք փոխելա։ Քանի խոշոր եք պահում։ Մենք խոշոր ենք։ Շատ եղել մեկն եմ թողել։ Ինչու։ Դժվար է պահել։ Հետո դի գնաս, մանգաս, էս անես, անես։ Չեք փորձել որ ոչ թե ամեն մեկը իր անասունը տանի պահի, այլ հերթով կամ մեկին վարձեն փողտան։ Որտեղ մեկին 5 կարող է 5 բայ 10 բայ, մեկն է մի հատ ապա։ Որ ասում ես 5 բահում ես 5 օր պիտի տանես բայս, ասում չէ։ Ամբողջ օրը պիտի հետևեք հանասունին։ Բացեք թողնում գնում առավոտը գալիս, հա, յա չի գալիս։ Բայց գայլ, շնագայլ կա, հա, չեք վախենում։ դե, Նույնիսկ գողանում են։ հա, հա, Այդ այն հռի մեզ մին մաս ցոլի գալան, գողացել են, մնացածն են ծախել։ Պաճառը դա է եղել։ Բայց երկու տղոյն մենում բանակը ու իր գող ծախ Ոտքամ չնտոն, ես արդեն կարում չեմ հետ այնքին, կամ ասկամած ծախան։ Մաքուրը 10 տարի արդեն ծառայես, մենք ասում ենք դուսում դեր չեմ ռուսասեն, դեր չեմ ռուսասեն։ Չեք կարողանում նրան համոզել մնալ այստեղ։ Բայց չեք մոկոզի մեր երեխան չնի ուրիշտի։ Ինչն է նրան ստիպում։ Բավարար վաստակում է։ Յուրա գալիս տանը քնում։ Տունը չի տեսնում։ Ասում ամուսնած, ասում ամուսնանը մի չարմություն տեսնում է վարամուսանը։ Իսկ Ռուսաստանում ինչպես է պատկերացնում կյանքը։ Ասում եմ, իմ երկու տարի գործանում կփսակ իմ նոր հիշկանի, հուսկանի։ Ինչ մասնագիտություն ունի։ Կարում ասել պատտինի, կարում ասվահաս, ինքը ինքնին սովորան, այն գարաժը իրան գարաժն է, ինքն ասարկես։ Բանջարանից եք մշակում։ Մենք դի բանջարանից, այն է ջուրինը չկարան։ Տարևաննա, ֆերեկ ինքնավերցնում շերմ է տալիս։ Մերը ուրիշ տեղից է գալիս, ուրինը ուրիշ տեղից։ Ախպերը ուրիշ տեղից է, մերը ցամաքելը իրաց է գալիս։ Կարմրակուճից ուղևորվեցինք դեպի Շշկենտրոն։ Կարմրակուճը ծերացող գյուղ է, ասացին այստեղ։ Ինձ վիրավորված զգացի։ Գյուղի աշակերտության նվազ քանակն ասվածի ապացույցներ անշուշտ։ Վիրավորված էի, քանի որ խոսակիցներից ասացի մեջ ոչ թե ցավ, այլ թակնված կամահրանք կար։ Աշխարհին սեփական տան կտուրից նայելու փոխարեն Լավ կլիներ, որ իրենցից կախվածնանեին բնակավայրին նոր շունչ հաղորդելու համար։ ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։